Mosquitoes and flies are often troublesome in hot countries, and it's worth finding out ways of outwitting them, or, put differently, to divert their attentions elsewhere. The narrative offers some useful advice. But first, let's look at some useful words we will come across in the Greek passage. Λεξιλόγιο. Κεντρίζω. To sting, Η ζέστη. heat, Ο περίπατος. walk, Το κουνούπι. Mosquito. Η μύγα. Fly. Δαγκώνω. To bite. Τι σας κεντρίζει? Καλοκαίρι. Ήλιος, ζέστη, περίπατο στην εξοχή. Αλλά και κουνούπια, μύγες, σφίκες. Διασκεδάστε τις πολύτιμες διακοπές σας χωρίς να γίνετε μεζές για τα κουνούπια. Μας δαγκώνουν, μας τσιμπούν, ρουφούν το αίμα μας. Βουίζουν δίπλα στα αυτιά μας, περπατούν πάνω μας. Άσπον εχθροί της ανθρωπότητας επιμένουν να σαμποτάρουν τις εκδρομές μας, τις διακοπές μας σε σκηνή, τους καλοκαιριάτικους περιπάτους στην εξοχή και τους ρεμβασμούς μας στο ηλιοβασίλεμα. Μύγες, κουνούπια και άλλα ξεφυτρώνουν από το πουθενά. Βρίσκεται ένα καταπληκτικό μέρος να στήσετε τις σκηνή και μετά από λίγο ενσκύπτουν μύγες και πεινασμένα κουνούπια να σας κάνουν να μετανιώσετε την ώρα και τη στιγμή. Φροντίστε να μην αρέσετε στα κουνούπια και να μάθετε να τα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά. Πρέπει να ξέρετε ότι αγαπούν τη ζέστη, την υγρασία και τα σκούρα χρώματα και βρίσκουν τους άντρες νοστιμότερους από τις γυναίκες. Χρησιμοποιείτε έντομο αποθητικές λοσιόν και προτιμάτε να είστε κοντά σε κάποιον γλυκό αίματο. Ίσως έτσι να μην σας προτιμήσουν.